بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الكافرون سوره الكافرون ni sura ya na tisa yenye aya sita Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema Qul waambie Muhammad watu wa maka Ya ayyuhal kafirun enyi watu wa maka la aabudu ma taabudun sitoabudupo mimi mnachokiabudu nyie wala antum aabiduna ma a'budu na nyinyi si wenye kuabudia naye muabudu mimi wala ana aabidun na mimi sitoabudia kuanzia sasa na muda wote unaokuja ma maabatum mnachokiabudu nyinyi wala antum aabiduna ma'ab na japokuwa na nyinyi hamuabudu au hamtoabudupo naye muabudu mimi basi natubakie hivyo nyinyi la kumdini kumnyinyi mna dini yenu wali ya dini na mimi nina dini yangu ndugu wasomi wa kitabu kitukufu cha Qur'ani aya hii wenye wafasiri wenye wafasiri wanasema kwamba e, eh, imenasikhiwa na aya iliyokuja sema waqatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa waqtuluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah aya hii ilikuja kufuta aya hii sura hii nzima kutokana na kutakiwa waislamu wapambane na makafiri kwa vyovyote vile kwa silaha kwa hoja ili wawarejeshe kuja katika Uislamu kwa hivyo hii aya imebakia kusomwa, hii sura hii imebakia kusomwa tu katika kusomwa, lakini kiutekelezaji ni mansukh kama anavyosema wanavyoni. Sadaqallahu alazim.